بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر في قد الله جل شانه دون سما صلوات السلام على حسين الله وبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجوز يشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبرئت بويت الله جل شانه اسنسكم بقبيازم شنموه تلمرتي وسنكو كرال المسلمين Allah te barek ana molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznom što od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Da možemo početi. Allah vas nagrada. Sa, uh, <clears throat> sa zadnjim što smo spomenuli uh, u prošlom predavanju završili smo sa govorom o prvom, prvom načelu, odnosno o vjerovanju uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala. E, sada počinjemo sa govorom o drugom načelu, a to je o spoznaji, o spoznaji vjere, spoznaj vjere Islama. E, još jedno napominjem kažem da je pisac ovo dijelo tri načela e, naslovio ovako, odnosno napisao, aludirajući sa tim na tri pitanja koja će čovjeku biti postavljena u kaboru. A to je komu je gospodar, koja mu je vjera i komu je komu je poslanik. I da će čovjek shodno svom e, znanju, odnosno shodno svom djelu, da će moći da odgovori, da odgovori na, ta, na ta pitanja. E, ovdje bi također na samom početku želio da vas e, napomenem na jednu stvar, a to je cijene sestre da znate, da, da je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da onaj ko izađe na putu traženja znanja, da je on, e, da onaj ko izađe radi znanja, da je on Allahom putu sve dok se ne vrati kuć. Da je on Allahom putu sve dok se ne vrati kuć. I da je također došlo u, u vjerodosnom hadisu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da i meleci, znači, pružaju svoje krila i zadovoljstva prema onome, i zadovoljstva prema onome koji traži, prema onome koji traži znanje. Pa ima, ima te iskrenu namjeru, iskrenijet i najdajete se ovoj nagradi kojima, koju vam je uzvišeni Allah tabarika ta'ala pripremio jer ovaj vaš izlazak nije ništa drugo nego znači izlazak radi traženja znanja koje je vezano za Kur'an i sunnet Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Pisat nam sallaha Đelešanu usmiluje, kaže Allah sallu thani ma'rifatu dini islam bil adille. Kaže drugo načelo, to je spoznaja vjere Islama sa dokazima. Spoznaja vjere Islama sa dokazima. Pa je ovdje pisac, da mu sallaha Đelešanu usmiluje, na samom početku pojasnio šta to znači vjera. Šta je to vjera? Znači ono u stvari šta je to Islam? Iako, znači kada se spominje vjera, znači spominju, spominje se nekoliko termina. Prvo spominje se islam, pa se onda spominje iman i spominje se din. Kada se kaže din, ono buhvata je islam i iman. Međutim, šta je razlik između islama i iman? To ćemo sada odmah na početku spomenuti, iako ćemo kasnije, iako ćemo se kasnije toga docrati. Znači, kada se spomene, kada se spomenu islam i iman zajedno, kada se spomenu islam i iman zajedno, onda islam znači, znači vanjska djela odnosno znači islamski šarti. Kada se spomene zajedno islam i iman, onda islam znači šta? Islam znači vanjska djela. Znači šahadet, očitovanje šahadeta, la ilaha illallah, obavljanje namaza, davanje zakata i tako dalje. Znači to je ono što znači, to je ono što znači islam. Dok iman znači unutarnja djela. A to je vjerovanje u Allaha, u Allahove meleke, u Allahove knjige, u sudnji dan, u kadar i tako dalje. Znači islam je ono vanjsko, a iman je ono unutarnje. To znači kada se spomenu zajedno islam iman. Međutim, ako se spomene samo jedno od ova, od ova dva termina, ono podrazumijeva i drugi. Ono podrazumijeva i drugi. To jest, ako se spomene samo islam, ako se kaže taj čovjek je musliman, to se podrazumijeva i musliman i mumin. Ako se kaže to je islam, to jest je to islam iman. Isto tako ako se spomene iman, ono buhmata i iman islam. Znači kada se spomenu pojedinačno, obuhmataju jedno i drugo. A kada se spomenu zajedno, onda se sa islamom misli na vanjska djela, a sa imanom se misli na, na unutarnja, na unutarnja djela. Dok je din ono što obuhmata, obuhmata sve zajedno. Pa je ovdje pisac, govoreći o tome šta je, šta je u stvari vjera, rekao sljedeće. Kaže, wa huwa al istislamu lillahi bit tavhid. Spomenuo tri stvari. I ove tri stvari želim dobro da zapamtite, da dobro naučite i zapamtite. A to je da je vjera al-istislamu lillahi bit tawhid. Potpuna predanost Allahu sa tevhidom. Walin qiyadu lahu bit ta'a. Druga stvar, potpuna pokornost Allahu tabaraka wa ta'ala. I treće, al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Odricanje od shirka i nosioca shirka. to jest od mushrika. Znači šta je vjera? Šta je islam? Šta je din? To je pod jedan, al-istislamu lillahi bit tawhid. Potpuna predanost Allahu sa tevhidom. Znači potpuna predanost Allahu dželle Đelešanu. Jer riječ musliman, islam, znači predanost. Znači neko ko je nekome predan. Znači potpuna predanost i u riječima, i u dijelima, i unutarnjim i vanjskim. Kome? Allahu Tebarek Vatala. Kako? Bit tauhid? Znači da bude sve to sa tevhidom. Znači vratite se na ono što smo spomenuli kada smo govorili o ibadet obožavanju. Da svako spominjanje obožavanju u Kur'anu, da se misli obožavanje sa tevhidom. Što znači ni predanost Allahu tabaraka wa ta'ala ne može da bude osim sa temhidom. Ne može čovjek da bude predan Allahu tabaraka wa ta'ala, a da u svom islamu, u svojoj predanosti, Allahu tabaraka wa ta'ala ima primjesa, ima primjesa širka. Znači njegovo, znači jer širk uništava druga djela. Znači čovjek kada učini širk, znači sa njegova druga djela bivaju uništena, bivaju propala. Znači prva stvar, islam znači, ali isti islamu lillahi bit tavhid. Znači potpuna predanost Allahu sa tevhidom znači da bude potpuna predanost Allahu i da bude sa tevhidom. Drugo, walin qiyadu lahu bi ta'a, potpuna pokornost Allahu dželle šanuhu. To jest pokornost onome što naređuje i klonjenje onoga što Allah što je zabranio. I treća stvar, al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi, odricanje od širka i nosioca širka, to jest odricanje od širka i mušrika. I u treću stvar, ovu treću stvar, znači ovoj trećoj stvari smo govorili, kada smo govorili o, kada smo govorili o govoru pisca, da onaj koji vjeruje Allah tabarika wa ta'ala, odnosno onaj koji se pokori poslaniku, je Allah obožava samo jednog jedinom, da mu nije dozvoljeno prijateljovanje sa Allahovim neprijateljem. I rekli smo šta znači. I tu smo spomenuli da je od veliki, da kažemo, od, stva, od, od, od, fenomen, od, od fenoma, koji, od, od, od, <clears throat> stvari koje su prisutni, da ljudi, e, muslimani ne muslimane ne smatraju nevjernicima da smatraju da šta? Da ima kršćana koji će ući u džennet, da ima židova koji će ući u džennet, da ima budista koji će ući u džennet i tako dalje. Znači sad im se ne postiže odricanje od širka i nosioca širka. Nego odricanje od širka znači, znači da vjeruješ da je širk neispravan, da vjeruješ prije svega, znači jedna od stvari da je širk neispravan. Međutim, oni koji kažu da su ovo danas se, da islam, kršćanstvo i da islam, da sto putevi koji vode ka Allahu tabarak wa ta'ala, Znači, nema sumnje da se taj ni odrika, odrekao od širka i nosi oca, nosi oca širka. Tako da značenje Islama, da značenje Islama još jednom ponavljam, da je to potpuna predanost Allahu tabarik wa ta'ala sa temhidom, potpuna pokornost uzvišenom Allahu tabarik wa ta'ala u onome što naređuje i onome što zabranjuje i treća stvar odricanje od širka i nosi oca, i nosi oca širka. I ovdje želim da kažem, a tu ćemo sad biti, da vam ovdje sada spomenem I želim da ovu rečenicu, znači da ovaj govor spomenete, što je spomenuo veliki broj islamskih učenjaka, a to je da šehadet, da la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, čovjeku neće koristiti niti na dunjaluku, niti na ahiretu, ako ne bude znao značenje šehadeta i ako ne bude radio po tom šehadetu. Znači šehadet, i to je koncenzus islamskih učenjaka. Znači možete zabilježiti da je koncenzus islamskih učenjaka da šehadet, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, čovjeku ne koristi niti na dunjaluku, niti na ahiretu, ako ne zna značenje šehadeta i ako potome ne radi. Ako ne zna značenje šehadeta i ako potome ne radi. Znači još jednom kažem da je konsenzus islamskih učenjaka da šehadet čovjeku ne koristi niti na dunjaluku, niti na ahiretu, ako ne zna značenje šehadeta i ako potome, ako potome ne radi. I to je kao što sam rekao, konsenzus konsenzus islamski, konsenzus islamski učenjaka, konsenzus islamski učenjaka. I zato što jedno vidite, iz ovog Allah vam dao svako dobro, možete vidjeti, znači koliko smo potrebni, znači da ljudima pojašnjavamo šta znači la ilaha ila Allah Muhammedu Rasulullah. Jer veliki broj ljudi danas to govori, međutim ne zna značenje toga, a misle da znaju značenje toga. I zato koliko je naša obaveza, koliko je naša zadaća, da ljudima pojašnjavamo šta znači la ilaha ila Allah Muhammedu, Muhammedu Rasulullah. I zato kao što će doći govor pisa, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kojem su date kojem je dato što je dato od muadžiza 13 godina je ostao u, Mekki pojašnjavajući ljudima tevhid da bi tek u Medini došli propise. Na znači, čisto ga vidimo važnost čega, odnosno važnost i obavezu pozivanja i pojašnjavanja, pojašnjavanja, pojašnjavanja, pojašnjavanja, tevhida. Zatim, govoreći o vjeri, odnosno ovom drugom načelu, pisac je rekao, kaže, وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبُ da ovo drugo načelo, da ima tri stepena. A ta tri stepena su Islam, Iman i Ihsan. Znači ovo je na osnovu onoga što je došlo u hadisu Džibrila, alihissalam. Znači poznati hadis Džibrila, kojeg će pisac navesti na kraju drugog načela kao dokaz ovoga, kao dokaz drugog, drugog načela. Znači hadis Džibrila koji vam je poznat, a kojeg ćemo se, na kojeg ćemo se podsjetiti, znači kada budemo na kraju, na kraju ovoga načela. Pa je tako Znači svaki od ovih stepenova, odnosno islam, iman, ihsan, znači svaki od njih ima svoje ruknove. Svaki od, od njih ima svoje ruknove. A ruknovi su ono što je nama poznato, znači islamske šarti, odnosno imanske šarti, što smo imali priliku da učimo, da učimo u Mektebu. Pa ćemo, pa ćemo večeras, odnosno danas, govoriti o islamskim, o islamskim šartovima. Pa tako islam, kao što nam je poznato, ima, ima pet šartova. Prvi šart je šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, drugi obavljanje namaza, treći je davanje zakata, četvrti je post mjeseca Ramazana i peti je obavljanje hađa, ukoliko je čovjek, ukoliko je čovjek u mogućnosti. E, on je pisac, pisac i u ovom dijelu, znači to spomeno kaže, fa arkadu l-islami hamsa, hamsetun, kaže, ruknova islama je pet a to je, kao što se spomenuo, šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, wa iqamu sara, i obavljanje namaza, wa ita'u zaka, wa savmu Ramadan, i post mjeseca Ramazana, wa hađu bejtil, wa hađu bejtil lahi l-haram, i obavljanje hađa, ukoliko je čovjek mogućnosti. Međutim, s obzirom e, da je ovo dijelo koje je vezano za vjerovanje, ovdje pisac <clears throat> nije govorio o propisima, da kažemo, koji su vezani za zakat niti post, niti hađ, niti namaz. Nego je govorio znači bazirao se na govor o značenju šehadeta la ilaha illallah. Šta to znači šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah? Jer čovjek ako ne razumije, znači ovu rečenicu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, niti će imati namaza, niti će imati zakat, niti će imati posta, niti će, niti, niti, niti će imati hađa. A to su stvari znači, za koji su vezani propis. I zato je šeheh, tam alayhi Allah djelašanu smiluje, svoj govor ode bazirao na da govori, odnosno da pojasni šta to znači šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah još jedno napominjem vam, kažem da je poznavanje ove stvari velika stvar, da kao što sam vam rekao, znači da je konsenzus islamskih učenjaka, da onaj koji ne zna značenje šehadeta la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah i koji potom je ne radi, da mu neće koristiti na prinovalku i na hiratu i zato je ova stvar, ova stvar, znači stvar koja je, stvar koja je velika. Pa tako ono što je še spomenuo govoreći o značenju la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah, jeste da je še u svom govoru se bazilo da pojasni da la ilaha illallah je u stvari negacija i potvrda. Da je la ilaha illallah u stvari negacija, negacija i potvrda. Znači šta znači la ilaha illallah? U la ilaha, znači prvo imamo negaciju, a to je negiranje božanstva. Illa la osim Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači ovdje želim da kažem, prije nego što počnem sa tumačenjem, da ilah u arapskom jeziku znači ono što se obožava. Da ilah u arapskom jeziku znači ono što se obožava znači što se obožava, što čemu je čovjek pokoran sa ljubavlju, sa poniznošću i tako dalje. I zato nije Allah tebareke ve taala jedini ilah, jedini bog ili jedino božanstvo. Jer sve ono što ljudi obožavaju mimo Allaha tebareke ve taala se naziva ilahom. Allah tebareke ve taala u Kur'anu navodi da ima ljudi koji svoje strasti uzmaju za svoje božanstvo. Pa kaže: fara'aita ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Jesi vidi onoga koji je svoje strasti uzeo za svog božanstvo, e, za, za svog boga. Međutim, značenje la ilaha illallah jeste da nema Boga ilaha koji zaslužuje da se obožava, koji, koji zaslužuje da se obožava osim Allaha tabaraka wa ta'ala. To jeste sva božanstva mimo Allaha tabaraka wa ta'ala su lažna, su lažna božanstva. I zato, znači prvi temel, odnosno prva stvar u šahadatu la ilaha illallah jeste negiranje svega što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači, što ga upominjem, da Allah u ovom slučaju znači, znači Bog koji zaslužuje da se obožava. A to je la ma'bude bi haqqin illa Allah. Nema božanstva koji zaslužuje da se obožava sam Allah tabarak wa ta'ala. Pa u šehadetu, kao što ste vidjeli, znači prvo što imamo jeste negiranje, jeste negacija. A to je šta? Negiranje svega što se obožava mimo Allah tabarak wa ta'ala. Pa tako kaže šehe u pojašnjavanju šehadata da je la ilaha illa Allah. Kaže la ilaha nafijan jami'a ma yu'badu min dunillah Negiranje svega što se obožava mimo Allaha tebareke ve taala. I to znači iz ovoga još jednom vidimo ono što sam rekao što su današnje današnjem vremenu, znači taj veliki fenomen koji se naziva jedinstvo religija. A to je da svaka religija vodi ka Allahu tebareke ve taala. Znači to je nešto što u osnovi negira Znači, prvo što musliman kaže, prvo sa čim musliman postaje musliman, a to je la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Pa prvo negiraš sva božanstva sam Allaha tabaraka wa ta'ala. I islam i šahadat čovjeka ne može biti ispravan bez ovog negiranja. A to je negiranje svih božanstava koji se obožavaju mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I kasnije će doći u govori šeha da se ono što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala i što se slijedi da se to zove tagut. Da se to zove tagut. Znači, šeha govoreći o la ilaha illa Allah kaže da la ilaha kaže nafijan jami'a ma yu'badu min duni Allah. Negiranje svega što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Što podrazumijeva također, znači negiranje i suprostavljanje svako, svakom vidu širka. Svakom vidu širka i ukazivanje na svaki vid širka. Kaže illa Allah muthbitan, potvrđujući, al-ibada lillahi wahdahu la sharika lah fi ibadatihi. Potvrđivanje ibadata, to jeste da ibadat pripada jedino Allahu tabaraka wa ta'ala koji nema sudruga u ibadetu. Znači koji nema i ne smije da ima sudruga u ibadetu. Kama ennehu lejsa lehu šerikun fi mulkihi. Kao što nema sudruga ni u vlasti. Znači kao što Allah tabaraka wa ta'ala je jedini taj koji je stvorio nebesa i zemlju, kao što nije imao, kao što nema sudruga u stvaranju nebesa i zemlje, tako isto uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala nema sudruga u ibadetu. Niko ne smije da mu se pripisuje, da mu se pripisuje u ibadetu. I zato Allah vam dao svako dobro, znači ovaj govor, ovo što je ovdje spomenuo šejih, je veliki govor. A to je da la ilaha illa la Muhammadu Rasulullah, da la ilaha je prvo negacija. Negacija svega što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. A zatim potvrđivanje da ibadet biva jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Da biva jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Ono što ovdje želim još da naglasi jeste da veliki broj pravaca, da kažemo koji su koji se pripisuju islamu. Neki su, znači nisu izašli iz okvira islama, neki su izašli iz okvira islama, znači pogotovo pravci koji su filozofski pravci, mutekallimi, e, <clears throat> eh, koji su stupili od pravca ahli sunnata al džamaata, kada govore o temhidu, kada govore o la ilaha illa illallah, oni su svoj govor sveli, odnosno ti filozofski pravci su svoj govor o postojanju Allaha tabarak wa ta'ala i o značenju la ilaha illa illallah sveli na govor o postojanju Allaha. Da Allah jalla šanu postoji i da je on tvorac. Znači sam njihov govor se svodi na to. Međutim, kao što sam rekao, znači mušici su vjerovali isto to. Znači ovi pravci su zanemarili govor, zanemarili su ukazivanje na to da ibadet pripada jedino uzvišenom Allahu tabareke wa ta'ala i da smije da se upućuje, da se upućuje jedino uzvišenom Allahu tabareke wa ta'ala. Znači ti pravci su svoj govor, da kažemo, sveli samo na to. Allah postoji, Allah je jedan. Znači zanemarili su negaciju i zanemarili su ovu potvrdu da potvrđivanje biva jed, da ibadet biva jedino Allahu tebareku ve taala. I radi tog njihovog poimanja i radi da radi tog njihovog poimanja se desilo da se da kažemo desilo se ono što se desilo. A to je da su ljudi zanemarili značenje la ilaha illallah muhammedur Rasulullah, da se proširio, proširio, proširio širk ummetu i tako dalje. Jer ovdje želim da vam kažem, a to je da dosta ljudi, kada govorimo akide Pa spominjemo, na primjer, pravce. Spominjemo džahmije, spominjemo kaderije, spominjemo mu'tezile. Kažu, dobro, zašto spominje te pravce? Znači, oni su tako vjerovali, kakve to veze ima? Znači, to ima i, i takako velike veze. Znači, zašto ima velike veze? Zato što svako odstupanje u vjerovanju vodi ka devijaciji u dijelima. Vodi ka devijaciji u dijelima. I zato prve novotarije kad se pojavile, e, kada su ashabi Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam bili živi. Od prvi novotarije koji se pojavila je bila novotarija kadara. Znači, kad je došlo od Abdullah ibn Umara, da ima ljudi koji negiraju kader. Abdullah ibn Omer im je rekao, pa ne neste im da im Abdullah ibn Omer rekao, kada bi udjeli, udjelili sadake koliko je brdo uhod, Allah Đerlešanu im to neće primiti sve dok ne povjeruju kader. I vjerovanje, odnosno ispravno vjerovanje, nevjerovanje kader, vodi kada devijaciju čovjekovom, u, čovjek, u čovjekovim djelima. Isto tako džahmi, koji su zanegirali Allah, te barek ta'ala, svojstvo. Kako će on imati osjećaj Znači, ako negiraš Allahu tebareku wa ta'ala svojstva i kažeš Allaha jala šanu ne možeš opisati s ovim, s ovim, s ovim, dobro, koga onda obožavaš? Allah tebareku wa ta'ala se spozna, kako, kako upoznajemo Allaha tebareku wa ta'ala? Upoznajemo ga kroz njegova lijepa imena i svojstva. Pa zato vjernik, kako stavlja trag na njegovo srce kada govorimo da Allah jala šanu da režljiv, da je plemenit, da kažnjava žestoko, da onaj koji govori svojim robovima, znači, sve to znači, ko čovjeka ranđa, da kažemo želju za ibadetom, za izvršavanjem što Allah naredio, da se kloni onoga što Allah Đelešanu zabranio, zabranio, da čovjek teži ka ahiretu, da čovjek živi za ahiret, da čovjek trpi na dunjalu kono što trpi, kako bi stakao Allahu tabarek wa ta'ala zadovoljstvo. I zato ocijene sestre, svaki od tih pravaca, znači od tih devijacija o vjerovanju, ostarvalja trag na vjero, ostarvalja trag na čovjekova djela. Znači od svih tih sekti. I tako isto o filozofi, odnosno ta filozofija kada je ušla, Znači, desilo se da je umet ostavio. Jesu li ashabi, a ashabi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kad čuju nešto od poslanika, znači, to odma, to odma upiju njihova srca. Znači, kada čuju da, da se Allah Đalašanu spušta na zadnji, na zadnji dunjalučko nebo, da kaže malo onoga, znači, šta su radili? Jesu li, jesu li govorili, dobro, jesu, e, kako sad silazi, ako silazi znači da je ograničen, ako silazi znači ovo, znači, kao što su to govorili filozofi. Ne, Sila je onako kako Allah dolikuje. Allah čuje kako, Allah, kako njemu dolikuje, vidi kako njemu dolikuje. Oni su ustajali u zadnjoj trećini, moli Allah tebarek wa da im oprosti. Svoje metke, svoje živote davali za Allahom tebarek wa ta'ala vjeru. Znači to je ono što je kod njih uzrokovalo. I zato vrata za spoznaju Allaha tebarek wa ta'ala jeste da Allah tebarek wa ta'ala spoznajemo kroz njegova lijepa imena i njegova svojstva. I zato još jednom ukazivam ovdje. I kažem da su filozofi, znači sveli na svoj govor, Allahu ta'ala, والله تبارك وتعالى ولا إله إلا na govor رسول الله uzvišenog سولي نغور او بوسوان اوزويشنوغ او نغور او بوسوان اوزويشنوغ الله تبارك وتعالى ان انا نغاتي بوتوردو كاو شتو تو دوشلو قران وسنتو اي كاو شتو تو دوشلو غوورو او غوورو سلفا اي شي هي زو اوزو دوكاس значи znači ајта значи кој спомено за оваа негација а тоа е ајти сура Zuhruf, odnosno 26 27 28 ајт значи таму кој се imate zabilježeno, Gdje uzvišeni Allah dželle šanu navodi primjer Ibrahima alejselam, kada je rekao Ibrahimu i njegovoj قومi inni bara'un mimma ta'budun. Kada Ibrahim reče svom ocu i svom narodu, ja se odričem od onoga što vi obožavate. Znači odrek, odrekao se od njihovih božanstava. I također ajeti sure e, također ajeti sure Ali Imran, gdje uzvišeni Allah dželle šanu kaže: "Kul ja ehlel kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." reci o sljedbenici knjige, dođite da se okupimo ka zajedničkom, ka zajedničkoj riječi. Alla na'bude illa Allahe wala nushrike bihi še'a. Da obožavamo, da ne obožavamo osim Allaha i da Allahu ne činimo širk. I oni koji danas pozivaju jedinstvo religija, znači oni se igraju sa tekstima Kur'ana i sunnata. Pa tako ćete vidjeti da, ci, da citiraju ovaj prvi dio. Recimo sljedbenici knjige dođite da se okupimo oko zajedničke riječi. Pa mislim ako sjednu za ako pričaju, ako jedu, u piju i tako dalje, smiju se da se okupila oko zajedničke riječi. Međutim, što je zajednička riječ? Da ne obožavamo osim Allaha tebareka wa ta'ala i da Allahu djelašanu ne, ne činimo, da Allahu tebareka wa ta'ala ne činimo, da Allahu djelašanu ne činimo širk. I pisac uzu ova dva ajta kao dokaz, znači negacije, negiranje svega što se obožava mimo Allaha tebareka wa ta'ala. Posle toga govoreći o značenju Muhammedu Rasulullah, pisac je da mu sallaha Đelešanu usminio naveo 128. ajati sura Teube, gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže, odnosno naveo kao dokaz šehadata Muhammedu Rasulullah, gdje uzvišeni Allah Đelešanu kaže, laka jaakum rasulu min anfusikum azizun alihima adittum harisun alikum bil mu'minina raufu rahim, i uistno vam je došao poslanik jedan od vas do kraja ajata, e, gdje se znači, govori o poslanstvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i onda je pisac spomenuo znači, govor koji je bitan, koji govori e, koji nam pojašnjava šta znači vjerovanje da je Muhammed Allahu poslanik. I cijene sestre, Allah vam dao svako dobro obate, obrate pađu na ovu stvar, znači želim da ovu stvar dobro naučite, a to je šta znači šehadet Muhammedu Rasulullah, da je Muhammed Allahu poslanik. Jer koliko je danas onih koji govore Muhammedu Rasulullah, međutim ne znaju značenje toga. Značenje Muhammedu Rasulullah podrazumijeva četiri stvari. Podrazumijeva četiri, četiri stvari. Prva stvar, ta'atuhu fima amar pokornost poslaniku sallallahu alaihi wasallam onome što naredi. Wa tasdiquhu fima akhbar. I vjerovanje u ono što nas obavijestio. Wa jtinabu ma naha anhu wa zajar. I klonjenje onoga što je zabranio. Wa alla yu'bada illa bima sha'a. I da se Allah ne obožava osim kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam nam propisao. Znači, te četiri stvari znači šahadet Muhammadu Rasulullah. Još jednom, znači, izvršavanje onoga što je poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio, vjerovanje ono što je obavijestio, klonjenje onoga što je zabranio i da se Allah tabaraka wa ta'ala ne obožava osim kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam propisao. I zato ovdje želim da vam kažem, a to je da je pokornost poslaniku sallallahu alaihi wasallam pokornost Allahu tabaraka wa ta'ala. Kao što kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, man ar rasula faqad ata Allah. Ko bude pokoran poslaniku, ne pokoran Allahu. I ono što je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem to je objava. Isto kao što je Kur'an objava. Međutim, razlika je se određenim stvarima. A to je što je učenje Kur'ana ibadet, znači učenje, tilavet. Međutim, dok se sunnet, dok se hadis ne uči. Znači, još jednom kažem, znači da je e, sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem objava, isto kao što je Kur'an i objava. I zato je obaveza pokornosti poslaniku sallallahu alayhi wa sallam. I zato to možemo vidjeti praktično, a to je da dosta stvari, znači nećemo na, danas, e, jer danas neki ljudi dođu i kažu, jel to došlo, da li to ima u Kur'anu? Ali ako nema u Kur'anu, mene ne interesuje. Dobro, da li u Kur'anu ima, znači da li u Kur'anu ima pojašnjenje da se kranja sabah, podne i kindija, akšam, jacija? Nema. Da li ima pojašnjenje da sabah e, ima dva rekiata sunneta, dva rekiata farza? Da li ima pojašnjenje da podne ima četiri rekiata farza? Nema nigdje. Gdje je to došlo? U Kur'anu je došla opšta naredba obavljanja namaza. Gdje je pojašnjenje koliko imamo vaktova i koliko ima svaki vakat rekata? Došlo je u sunnatu Allahu kusanika sallallahu alaihi wa I na takav način odgovaram onima koji kažu za određene stvari da li je to došlo, da li je to došlo u Kur'anu. Znači još jednom kažem da E, da, da, da, da, da, da šehadet Muhammedur Rasulullah znači izvršavanje onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio, kao i klonjenje onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio. Također u to, znači spada vjerovanje u ono što nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio. Svejedno da li se radilo o stvarima koje će se čovjeku desiti poslije smrti ili koje će se desiti uh, za sudnji dan ili koje će se desiti u džennetu, u džahannamu ili od predznaka sudnjeg dana i tako dalje. Znači sve je obave vjerovanje, sve je obave vjerovanje, vjerovanje u to. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je nagovijestio neke stvari koje će se desiti pred sudnji dan, znači neke stvari su se desile, neke se nisu desile, podučio nas je, znači zašto će čovjek biti pitan u kaboru, zašto će čovjek biti kažnjavan, podučio na, pojasnio nam je detalje sudnjeg dana, na, nagrada u džennetu, kazna u džehennemu i tako dalje. Se obaveza, se obaveza vjerovanja, se obaveza da čovjek vjeruje, da čovjek vjeruje u to. I sa to, znači o čemu nas obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to ne znači da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio čovjek kao i drugi ljudi. Znači, kao što govore oni koji pretjeruju po pitanju govora o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio čovjek kao i drugi ljudi. Međutim, uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala mu je dao objavu. I zato kaže Allah tabarak wa ta'ala, kul innama ana basharu mithlukum, yuha ilaje. Reci, ja sam čovjek kao i vi, ali yuha ilaje, meni se objavljuje. Meni se, meni se objavljuje. Reci, ja sam čovjek kao i vi, ali mi se objavljuje. I zato ono što je poslanih sallallahu anehi wa sallam nagovijesti o stvari koje će se desiti, to je objava koja mu je data od Allaha tabaraka wa ta'ala. Međutim, da je poslanih sallallahu anehi wa sallam poznavao gajb, kao što neki tvrde, znači to, znači to je neispravno, to je neispravno mišljenje. I zato ovdje želim da ukažem, znači, na one koji pretjeruju po pitanju opisa poslanika sallallahu alaihi wasallam. Po opisu poslanika sallallahu alaihi wasallam, znači sa opisima kojima se opisuje sam uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala. Pa tako, na primjer, znači to pretjerivanje po pitanju opisa poslanika sallallahu alaihi wasallam je prisutno uh, kod takozvani, znači prisutno je kod šija i kod neki sufijski pravac i tako dalje. I od onoga što ću spomenuti jeste što je došlo u njihovoj poznatoj, u jednoj poznatoj kasiri koja se zove Burda, koja je napisao Busiri, znači koja je bila prisutna ovdje kod nas, koju su ljudi provodili, a to je da ovaj kaže, govoreći u poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kaže, وَمِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدُرَّتُهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِمُّ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ Kaže, tvoje darežljivosti je dunjaluk, da, dunjaluk i ahiret. I od tvojeg znanja je znanje pera i, i, i, i, i ploče znači od odraživosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem je postojanje dunjaluka i ahireta i od znanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste znanje onoga što je zapisano u levh mahfuz nema sumnje da ovo znači da ovo ovo neispravno vjerovanje i da ovo dalalet i zabluda i zatim I zato, znači, čovjek se mora držati granica, onako kako je došlo u sunnatu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a naša ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se ogleda u ljubavi i ogleda se u sljeđenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni onim stvarima sa kojima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao. Takođe, ono što podrazumijeva šehadet Muhammedu Rasulullah jeste da se Allah tabarek ve taala na obožava, osim onako kako je Allah tabarek ve taala, osim onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam propisao da ga obožavamo. I zato, znači, iz ovoga vidimo opasnost nečega što se zovu nomotarije.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 I zato sam kazao da, da novotarija kao vrsta, da je na većem stepenu, da je na većem stepenu od griha kao vrste. Zašto? Zato što čovjek kada čini novatariju, on misli, on misli da čini nešto dobro. I zato, znači događaj koji se desio za vrijeme ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada se jedna a, skupina ljudi e, okupila da spominje Allaha tebarek ve taala. Znači okupili su se da zajedno spominju Allaha, da čine zikr. Znači nešto što je u osnovi nešto što je u osnovi propisano. Znači spominjanje Allaha tebarek ve taala je pohvala. Međutim kako onako kako ga je spomnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je bila jedna skupina koja se okupila i rekla hajmo zajednički spominjati Allah dželle šanu. Pa je bio jedan među njima koji je govorio recite toliko puta subhanallah, recite toliko puta alhamdulillah i tako dalje. Pa kada, kada je to došlo do velikog i poznatog ashaba Abdullah ibn Mas'uda, Abdullah ibn Mas'ud izašao iz svoje kuće i došao do njih i kada je vidio da to čini rekao im je ma asra ma dalaltu. Rekao im je ma asra ma dalaltu. Kaže kako ste samo brzo zalutali. Kako ste samo brzo zalutali. Kaže, eno, još posuda Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, nisu se razbile, to jest ostale su čitave, a kaže vi ste, vi ste počeli da ovu vjeru, vi ste počeli da ovu vjeru iskrivljujete. Znači rekao im je šta? Ma esero ma daleltu. Nije im rekao, pa vi ono što činite to je hajr, to je spominjanje Allaha tabaraka wa ta'ala i tako dalje. Ne, nego im je osporio. I to što čine nazvoje dalaletom i nazvoje zabludom. Zašto? Zato što nisu činili onako kako čini Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je činio zikr, Znači kada završi namaz, znači svak zikri za sebe. Podučio je da kažu 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber, da kažu la ilaha illallah wahdahu la sharika la, međutim da sam za sebe. Zatim kada čovjek zikri, da zikri za sebe. Nije podučio da čini da čini zajednički. I zato je Abdullah ibn Mas'ud izašao i usporio usporio ovaj znači ovaj veliki poznati ashab Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem izašao i usporio je, usporio je znači ovoj skupini ljudi, ovoj skupini ljudi što su radili. I tako drugi ashabi kada bi vidjeli neke od novotarija, bilo da su bile vezane za novotariju u ubjeđenju ili novotarije u praksi, kao što je novotariju u ibadetu i tako dalje. I zato, kao što sam rekao, islamski učenjaci su pisali zasebna djela u kojima su spomnjali novotarije i zavljude na koje su, na koje su, na koje su ukazivali. Znači ovo je što je vezano za šehadet la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah. Još jednom ponavljam i kažem da iz ovoga vidimo, znači koliko smo u potrebi da ljudima govorimo o značenju šta to znači la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah. Jer ispravno poimanje značenja la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah kod ljudi će proizvesti, znači e, će izazvati da tako kažemo, rezultat toga će biti da će prihvatiti ono što je došlo od naredbi, što je došlo od zabrana. I zato drugi rukn, znači drugi islamski rukn jeste, jeste namaz. I ovo je od naj od najvažnijih od najvažnijih ruknova. Jer e, islamski učenjaci, islamski učenjaci su složni da onaj da osoba koja zanijeće obaveznost bilo koji od ruknova, znači bilo da se radi o namazu, o zekatu, o postu o hadžu, da ta osoba prestaje biti musliman, da nije musliman. Znači, na primjer, ako dođe osoba i kaže namaz nije obavezan, ta osoba je nevjednik. Ako kaže zekat nije obavezan, ta osoba je nevjednik. Post nije obavezan, ta osoba je nevjednik. Hađu nije obavezan, ta osoba je nevjednik. Znači, konsenzus islamskih učenjaka da onaj ko negira neko od ovih stvari da je, da je nevjernik. Međutim, kada je u pitanju namaz, veliki broj islamskih učenjaka kažu da čovjek ako ostavi namaz i ne obavlja namaz, pa makar, bio, pa makar virovo e, da je namaz propisan, da je obavezan, međutim, ne, ne obavlja ga iz veliki broj islamskih učenjaka kažu da je takva osoba također nevjernik. I zato po pitanju ostavljanja, osob, po, po pitanju ostavljanja namaza, po pitanju osobe koje ostavi namaz, kod islamskih učenjaka postoje dva mišljenja. Međutim, ono mišljenje koje je ispravni, Allah najbolje zna, jeste da takva osoba nije musliman. Na takva osoba nije musliman. Znači, ako ostavlja namaz iz ljenosti. Na osnovu, na osnovu hadisa, na osnovu ajeta i na osnovu hadisa koji su došli u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam i na osnovu predaja koji su došli od selefa. Pa tako ću spomenuti samo neke od tih dokaza, a to je da, je zabilio žima muslim u svom u Džabera radijallahu ta'la anhu, da Allahom poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže inna bejna rađuli wa bejna širke wal kufri tarku sara. Zaista između čovjeka i širka i kufra jeste ostavljanje namaza. Zaista između čovjeka i između širka i kufra jeste jeste ostavljanje jeste ostavljanje namaza. Također hadis koji zabilio žima termizu u svom sunanu, da Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ala ahdu alladhi bejnana wa bejnahum as-salat, faman tarakaha faqad kafara. da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ugovor između nas i njih jeste namaz. To jest između nas muslimana i njih nevjernik jeste namaz. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam fa men tarakaha fa kad kefar. Pa koga ostavi, on je sati mutišo, on je sati mutišo u kufr. Također ono što se prenosi od što se prenosi od tabiina, da su spomnjali da je konsenzus ashaba bio da onaj koji ostavi namaz, da je takva osoba nevjernik. Pa je tako zabilježi imam termizi u svom sunanu od, Abdullah ibn Šakika, od Abdullah ibn Shaqiqa da je rekao kana ashabu nabije sallallahu alaihi wa sallam la jelavne šeian min al-a'mali terukuhu kufrun gajru s-salah da ashabi Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam nisu ostavljanje ostavljanje neke stvari smatrali nevjerstvom osim namaza a to je da su ostavljanje namaza smatrali nevjerstvom. Znači ostavljanje posta ili ostavljanje zakata nisu smatrali kufrom, međutim ostavljanje namaza su smatrali kufrom. I zato je veliki broj, u Leme je spomenuo da je konsenzus ashaba, prvi generacija bio, da onaj koji ostavi namaz, da, da je ta osoba, da ta osoba nije muslima. I zato se prenosi od Umara radijallahu ta'ala anhu, da je govorio la hadza fil islami, lima la salata lah, da nema udjela u islam da nema ništa sa islamom onaj koji nema namaza. Također se prenose slične izreke od drugih ashaba Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Zatim s druge strane, znači e, da kažemo, znači sa razumske strane, ako čovjek znači, kaže da vjeru Allaha tabaraka wa ta'ala, Međutim, zna da mu je Allah dželle Đalešanuhu naredio da u jednom danu obavi pet vakat namaza, međutim, ne želi da obavi ne želi da obavi podne, da obavi kindiju, da obavi jakšan, da obavi jacu, da obavi saba. Znači, znači kako, kako taj čovjek u svom srcu može da vjeruje u Allaha tabaraka wa ta'ala, a zna znači da je ta stvar taka, međutim da Allah da, da, je toliko naređen da, da je ta stvar taka, međutim da ne želi da je obavlja. I zato, znači ovdje e, kažem, a Allah najbolje zna da je ispravnije mišljenje, da je ostavljanje namaza, da je ostavljanje namaza kufr, znači pa makar to bilo, pa makar to bilo iz nenos. I to je mišljenje koje je odabro također veliki broj savremeni učenjaka, kao što je šeheh bin Baz, rahmatullahi, šeheh bin Uthamin i drugi. Da im se Allah djelašanu usmjeri. Kada upit, normalno, ovdje nećemo govoriti o propisima koji su vezani za namaz u smislu, znači čistoća, u smislu ruknova namaza, kako se namaz obavlja i tako dalje. Znači to je nešto o čemu se govori kada se govori, kada se govori o fiku. Ako Bog da, u nekom od naših sljedećih seminara o tome ćemo govoriti. Zatim kada je u pitanju post, zekat i hađ, znači kod islamskih učenjaka, znači islamski učenjaci su složni da onaj ko negira obaveznost ova tri rukna, da je takva osoba, da je takva osoba nevjernik. Međutim, ispravno je mišljenje da ostavljanje ovih stvari iz ljenosti, da nije stvar koja vodi čovjek, koja čovjek izvodi iz vjere. Mada je bilo, znači napominje među selefom oni koji su smatrali da također osoba, na primjer, ako ako iz škrtosti odbija da da zekijat, da ta osoba, da je takva osoba nevjernik, i to se prenosi, to je rivajat od imama, od imama Ahmed. Međutim, ispravno je da ostavljanje ovih stvari a da čovjek ni bez negiranja, znači da čovjek ne izvadi iz Allahove tabarak wa ta'ala vire, a Allah, Allah najbolje, Allah najbolje zna. I također, znači kao što sam rekao, kada u pitanju zakat, hadž i post, znači propisi, znači na što se zekat daje, znači e, na što se zekat daje, kada se zekat daje, također kada je čovjek obavezan da obavi hađ, kako se obavlja hađ, zatim e, kako se posti, e, ko je obavezan da posti, ko nije obavezan da posti, znači sve je to nešto, znači o čemu govorimo kada govorimo o fiku, odnosno kada govorimo, kada govorimo o propisima. E, ovdje ovaj govor, odnosno islamskim šartovima, završio bi cijenine sestre sam, e, sa, e, sa jednom stvari, a to je, da, da stavimo pred svoje oči, odnosno da budemo svjesni Allahove tabarak wa ta'ala blagodati, pa nas je počestio sa ovim islamom. Da budemo svjesni Allahove tabarak wa ta'ala blagodati, znači što nas je počestio, što nas je počestio sa ovom vjerom, što nas je počestio sa islamom. I samo kada bi znali, znači koli, kakva je kazna za onoga koji umre bez islama, za onoga koji umre bez namaza, znači bili bi, tako da kažemo, bili bi svjesni, znači samo, blag, samo blagodati vjeri da ne gledamo druge blagodati koje nam uzvišeni Allah Đerlešanuhu podario od blagodati zdravlja, od blagodati ovoga, od blagodati onoga. Znači samo da budemo svjesni blagodati, blagodati s nama, što nas je Allah Đerlešanuhu učinio muslimanima, što nas je učinio da smo, da vjerujemo u našeg gospodara subhanahu wa ta'ala, da smo njemu pokorni, da smo njegovi robovi, da nismo robovi nikoga drugog, nego da smo robovi Allaha tebareke ve ta'ala. I zato Allah vam dao svako dobro, ono što treba da bude naša najveća briga, jeste da umnemo na ovoj vjeri da umremo na ovoj vjeri, da umremo kao muslimani. I to je nešto što treba da bude najveća briga svakog muslimana i muslimanke da umre na ovoj vjeri. Jer koliko je oni koji su bili u ovoj vjeri, pa Allah je mašanuhu okrenuo njihova srca. Odnosno zalutali su. Nakon što su bili na vjeri, nakon što su bili na namazu. Naravno, od uzroka toga jesu grijesi. I zato čovjek mora da strahuje, da strahuje od grijeha, da strahuje od toga da mu se srce, da mu se srce zapečati jer grijesi su uzrok da čovjekovo srce bude zapečačeno. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam da čovjek kada učini grijeh da na njegovom srcu bude crna tačka. I tako tačka po tačka, tačka po tačka dok srce ne postane crno. I dok Allah tabarak wa ta'ala ne zapečati skroz, dok Allah tabarak wa ta'ala ne zapečati, dok ne zapečati to srce. I zato ono što treba da bude naša briga jeste da umremo na ovoj vjeri, da sretnemo našeg gospodara, da umremo kao muslimani, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا nemojte umirati osim kao vjernici. Nemojte umirati osim kao vjernici. I zato molimo Allaha tabarik wa ta'ala da nas učvrsti, da, da nas učvrsti u ovoj vjeri onako kako je dovio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jer kao što je došlo u sahihu da od naj, da od ova koje najviše dovio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bila ja muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik o ti koji okreće srca učvrsti moje srce na tvojoj vjeri molim Allah tebareku ve taala da učvrsti naša srca wa sallallahu ala muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama tasliman kathira ni ana salafi ala al-kitab والسنة وعلى منهج السلف الصالح